Ай пичи, хер тупрым. Ай пичи, хер тупрым, сенгергова кушлыскер, ылдын орден шакныскер, шубашкарда скер, чул журтлартма ыстаскер, хамыряла скер. Ай пичи, юратрым, тепре курзан мен галас, мен лена шаврас. Айпичи хер дупрам, сара кытра скер! Яштақ шинче скер! уладырда юснескер, учителе тухныскер, күржияла скер! Ай, пичи, юратрым, ына курзан мэнь галас, мэн замах пачавырас. Ай, пичи, хер тупрам. Шырласын скер! хамыр ялда скер! агронома скер! тень мускавран скер!» медаль жақса келінескер. Ай, пичи, юратырым, халінге ман мен вас, хышне за вас, шаврас.